Ке преминеме на нашата тема во престанатиот дел од богослужението. Темата носи наслов библиска математика. Ке видиме што станува збор, но на самиот почеток во ведни зборови ќе прочитаме во делата на апостолите во врска со еден настан, при што би сакал да размислете за прашањето дали овој настан што го споменува Библијата е пример на исцеление или пример на воскресение. Тоа е прашањето. Кој е тој настан? Дела на апостолите 20 глава Сега знаете кој е тој настан, така? на кој настан мислам, дела на апостолите 20 глава. Да, за време на едно богослужение во Троада, што значи Малата Троја, в денешна Турција, на Егејскиот брег, не постои како град денес, но како археолошко место. Апостол Павле имал и беседа, вели доктор Лука, цело богослужение. Во првиот ден од седмицата се вели, но најверојатно тоа било сабота на вечер после зедисунце, бидеќи веќе било прв ден. И трајало до полнок, потоа, после случајот со Ефтих, зборувал уште до до зори. Много интересно богослужение, цела ноги. Се разбира, тоа не било пракса на црквата во тоа време, но била специјална случка, специјална околност, затоа што следниот ден апостол Павле требал да отпатува и на некој начин тоа било збогување за верниците од таа област, кој што подоцно и никогаш не го виделе. Но да го прочитаме текстот. Значи, дела 20 глава, од седмиот стих па надолу. И во првиот ден на седмицата, кога се собравме да прекршиме леп, Павле, бидеќи на другиот ден сакаше да тргне, расправаше со нив и го продолжи словото до полнок. Значи, после причеста, Беседата траеше до полнок. Во горната одеја каде што се бевме собрале имаше доста светлки. А едно момче по име Ефтих седеше на еден прозорец. И совладано од длабок сон, вете се спиело и на проповед на апостол Павле. Да, Точно, точно. Значи, ако ви се спие, ако е време за спиење, и апостол Павле да е присутен, подобро е да заспиете, ама не на прозор. Кога организмот бара сон. Во кревет. Ова момче Евтих совладено од лабок сон, додека Павле зборуваше многу, Значи, Павле бил многу за зборување многу. Се помрдна во сонот и падна од третиот кат. И сега текстот вели го дигна и го дигна мртво момчето. Така вели текстот. Павле пак штом слезе, се спушти врз него, го прегрна и рече. Сега внимавајте што вели Павле. Не создавајте немир, зашто душата негова уште е во него. Ова се зборовите што сакам да ги разбереме. Добро. Кога Заврши богослужението, причеста се кажува, тогаш го доведува момчето живо и тоа многу ги утеши. Многу-многу не се кажува дали Павле направил нешто. Тука не се кажа дека Павле направил нешто. Само вели, не создавајте немир, да, го прегарна пред тоа, зашто душата негова уште е во него, повеќе повеќе личи на диагноза. Не знам дали испитувал пулс или такви работи. Потоа кога се качи горе, прекаши лепно, се продолжи со богослужението, избореше до зори, а момчето го доведува живо и здраво. Тука несомнено се работи за господова интервенција, Меѓутоа, прашањето е дали момчето било мртво, дали се работи за воскресение, или не било мртво. Текстот прво вели дека го дигнаа мртво. Така вели, нели? Што ме мртво? Значи било мртво, па воскреснало. Така? Е, така, зошто Павле вели, душата негова уште е во него. И што значат овие зборови? Душата е крвта? Добро, ајде отвориме во прва книга Царевите. Се внимавајте. Прва книга Царевите, 17 глава. Да почитаме еден извештај во врска со пророкот Илија и воскресението на синот на вдовицата од Сарепта. Седумнаесет, седумнаесет, седумнаеста глава, седумнаести стих. Потоа се разболе синот на таа жена, на домакинката. Оанче за време на тие три и пол години додека трае суша во Израел, додека Илија се крие и така натаму. И болеста негова беше толку силна што не можеше да дише. Тогаш таа, значи вдовицата, му рече на Илија, што имаш ти со мене човеку Божи и си дошол да ми, го, да ми ги наспомниш моите гревови и да го умреш синот мој? Интересно. А тој одговори, дај ми го синот твој, И го седе од раците незени, го однесе во горната соба каде што живееше и го положи на леглото свое. Па повеќе кон Господ и рече, Господи Боже мој, зар ти на вдовицата кај која живеам ке и направиш зло, погубувајќи го синот неизин. И откако се спружи три пати над момчето, извика кон Господ и рече, Господи Боже мој, нека се врати душата на ова момче во него. Ово момче било мртво? Зашто се моли Илија? Да се врати душата негова во него. Така. Што значи ово? Што е тоа што треба да се врати? Очигледно не отишла крвта од момчево некаде, па да се врати, иеко е точно, Библијата вели, Господ вели, душата на телото е крвта негова но едно е душата на телото, а друго е душата на целиот човек. Затоа што и Павле вели сиот ваш дух, душа и тело, значи споменува дух и душа, што се посебни работи од телото, крвта сие во телото, да бидат посветени за господовото доаѓање. Очигледно Илија се моли за тоа душата што е нешто посебно во однос на телото. Но што е тоа? Кај момчето Ефтих, Павле вели душата негова е се уште во него, а синот на оваа вдовица, кој што Илија го воскреснува со Божја сила, пророкот се моли душата негова да се врати во него. Што значи тој избор? Што е тоа душа? Добро, штом следната сабота по ваша одлука нема да биде со брат Илија. Ке имаме време да продолжиме на таа тема и следната сабота. Значи, ќе можем да се изјава малку повеќе време, да се расшириме со темова. Еве сега прво прашање, прво математичко прашање. Земете време колку сакате, а верувам дека нема да ви треба многу. Прашањето гласи, колку души сме овде во големава сала? Ајде, почнуваме, почнете да броите. Добро. И јас избрав 22. Дали некој има различен резултат? Случајно. Толку сме или не сме толку? 22? 22 души сме тука? 22 души сме тука, тоа е точен одговор. Добро. Траче ти преброја? Обично броиш пари, а ова е полесно од тоа. <laughs> Често сакав да прашам дали дали сме во право ако велиме дека сме 20, 22 души во салава. Дали точно броевме? Значи, сите се согласувате со резултатот, така? Попроста математика, здрави. Значи, моето прашање беше колку души сме во големата сала. Дали тоа прашање беше доволно јасно? На што се мисли? Повели Данил? Точно. Точно. Добро. И јас прочитав на работа кај Трајче Тодевски, имаше еден надпис – во врска со издавање на мртво тело, така пишуваше. Кога се зборува за мртво тело, луѓето велат тела, не велат души. А кога велат души, на што се мисли? Така. Значи, моето прашање беше, ако броевме и избројавме 22 души, што броевме? Што броевме? Живи, живи луѓе броевме. Значи, ние кога броевме, што гледавме за да броиме воопшто? За, за, да броим, за да броиме, дали гледавме во нешто? Кога броиме? Да, гледаме во тела кога броиме, точно. Меѓутоа тоа се живи тела. Што според тоа што е душата. Духот е различно нешто од душата. Добро, зашто Павле тогаш споменува душата како нешто трето. Дали, дали случајот на Ефтих, кога Библијата зборува за смрт, дека го дигнаа мртво, е пример кога Библијата споменува така наречена клиничка смрт. Значи, клиничка смрт, што е тоа, знаеме ли? Повели Диме? Ако, значи, тоа е кај трајче. Патологија е кај трајче. да, во ред. Значи, два сата се чека, да, Така. и така. Так, Благодарам, Асенета. Да, се секам, да, 98 година, точно. Да, беше покриен со чаршав, така, точно, и се разбуди таму, кај мртовците. Да. интересно, значи тоа не го нема само во филмовите, тоа на вистина ги имаше. Дали знаете што е живо, што е се уште живо во, во телото на човекот за време на клинична, клини, така наречена клиничка смрт? Мозокот. Точно. Човекот е жив, се додека мозокот е жив. многу битна работа. Не срце, не джигер, иако тоа се многу битни органи, туку додека е мозокот жив. И тогаш додека е мозокот жив, тогаш се случуваат или може да се случуваат сите визии, сите патувања, сите тунели. Значи, мнозине кои што сведочат дека се вратиле од смрт. Сето тоа се случува, тоа се на вистина се случуваат такви чуда, и Божи, и сатански чуда се случуваат во таа фаза, но тоа не се примери на воскресение, затоа што човекот, жената, неодамна прочитав за некој девојче таму во Америка, е се уште жив. Дали така било со ефти или не, според Павловите зборови, може да се заклучи, дали тоа противречи на предходниот стих кој што вели дека момчето го дигна мртво, или е тоа мртво, мртво во значење на клиничка смрт. Така, е дискутабилно прашање, веројатно е така, но и не е толку битно понатаму, важно е да разбереме нешто во врска со човековата душа. Се разбере, не можеме да разбереме се. Науката се уште не разбрала се за човековото тело, а камо ли за човековата душа. Но барем нешто можеме да разбереме од оваа област. Е сега, кога броевте души, рековте дека гледавте во тела, броејќи ги, ама живи. Така. Мегутоа, дали кога број, ги броевме сите живи тела во салава, дали проверувавме дали баш сите тела се цели, комплетни тела? Дали некога му фали прст, може би, или некој друг орган? Тоа не проверувавме, се разбира конкретно што броевме во тој случај? Дали броевме раце, кога гледавме во телата, уши, очи, прсти, што броевме конкретно? Како? Добро, тоа значи дека е жив. Живи луѓе. <laughs> Така. Човекот од надвор гледано, еднаш споменавме скоро. Може ли да биде жив без рак? Се секјавате, нели? Ба, <laughs> точно. Значи, броевме, глави броевме. Знаете, кога се пресметува животен стандард, по бруто домашен производ по глава на жител. Зошто по глава? Што само главата е синоним за жив поединец, за жив човек, граѓанин. Мегутоа, главата треба да е жива, не броевме мртви глави. Понекогаш се прашувам, зашто кога се наведува бројот на говеда, стока, добиток, на македонскиот добиток поточно, некаде велат главино, некаде велат грла. Зашто грла? Зашто не е... и, и вратот е еден, нели, како и главата. Главата стои на вратот, така да речеме. Мегуто, веројатно, затоа што говедата се интересни заради така, заради иното месо, односно заради вратот кој што треба да биде пресечен. И со тоа одземен животот. Има многу место во вратот? Така. Да, добро. Каротидните артерии, точно. Благодарам. Добро, до сега темата се одвива во планираниот правец. Значи, да, да резимираме, кога броиме души, што броиме? Броиме живи луѓе. Броиме живи глави. Тоа подразбираме под душа. Не броиме духови, дали броиме духови во сон? Безтелесни духови. Колку безтелесни духови има во оваа сала? Зошто не знаеме? Не ги гледаме. Значи и, значи, не броиме безтелесни духови и не броиме мртви тела рекавме на почеток, тоа не се души. Тоа се тела. Значи, душата подразбира жив човек, живо тело, заедно со своето тело. Во ред. Е сега, откако тука се уверивме, што броиме, кога броиме души, да се подсетиме. Според апостол Павле, од што се состои човекот, освен од тело, дух и душа. Така. Кога ние избројавме 22 души, дали ги броевме посебно и духовите, значи, например, Борче е еден, ама со се духот и душата, дали броевме тројца кога гледавме во Борче или броевме еден? Со се духот и душата, да пошто Борче и тело, и дух, и душа, што броевме? Кога го гледавме Борче, броевме еден, не броевме тројца. Значи, избравме 22 души, не избравме 22 по 3. Значи, не ги броиме посебно духовите на луѓето, Току секој човек што го гледавме, го броевме како еден. Секоја жена што го гледав, ја гледавме, ја броевме како една. Тоа е јасно, нели? Тоа е многу јасно. Значи, многу... Стигна се до крајот на проповета. А, ништо извини, тоа значи дека сте доволно паметни. Благодарам. тоа, ние нема толку бргу да завршиме со проповета, затоа што најинтересното прашање за броење прва следува. Е, кој е тоа прашање? Ајке ви помогнам прво ќе отвориме во Евангелието според Матеј. Евангелие според Матеј. 14 глава. Дали отворивте таму? Евангелие според Матеј, 14 глава. Што ќе читам тука? Ке читам како Исус направил што? Како? Како? Исус нахранува над 5000 луѓе. Тоа сакам да го прочитаме. Така? Го гледате текстот, го имате пред себе. Што е поентата на целиот овој настан? Односно, што е оно на што сакам да го привлечам вашето внимание? Добро, се вели дека Исус, значи, ги умножил двете риби и петте леба. И еве да почнеме веднаш со 19 стих. И откако му заповедале народот да седне по тревата, значи има мноштво народ, замислите, мноштво народ ги зеде петте леба и двете риби, погледна кон небото, ги благослови, ги прекрши и им ги даде лебовите на учениците, а учениците на народот. Многу убава слика, причастна слика, евхаристиска слика. Исус им дава на учениците, не директно на народот, а учениците како гјакони го делат тоа на народот. И јадеа сите и се наситија, вели 20 стих. И кренаа 12 кошеви полни со останати парчиња. Много интересно. Но оно што мене ме интересира во врска со нашата тема е 21 стих. А, така а оние што јадеа беа околу 5000 мажи, се вели, покрај жените и децата. Ако почитаме во наредната глава, ќе видиме како Исус нахранил 4000 луѓе околу и повторно Матеј го споменува тоа дека ги броел само мажите. Колку, колку души биле нахранети? Ајде да го земе првиот случај со 5000. И Лука зборува за тоа, ама го, не ја спомену ова клаузула. Дека не се броеле жените и децата. Колку, колку, што мислите, колку, колку души биле нахранети со овие лебови и риби? Не можеме да знаеме точно, нели? Не можеме. Зошто не можеме да знаеме? Да, не знаеме точно колку деца имало. А сигурно не имало по едно-две. Но не мора сите да биле присутни. <laughs> Добро. И тоа е можно. Иеко тоа не влегува во библиската математика. Но, зашто во библиската математика се бројат мажите, а не нивните жени и деца. Значи, добро, ама се кажува ос, дека не се бројат жените и децата. Значи, зошто, зошто се кажува, зошто е битно да знаете дека биле околу 5000 без жени. Зошто зошто, зошто не каже беа околу 12000, беа околу 15000, беа околу 50000 со се жени и деца. Зошто, зошто ги, ги споменува, ги брои само мажите, освен жени и деца? Што е тоа битно? Диме што рече? Слушнав да рече нешто битно. Ивана? Ивана? А, убаво, убав одговор. Благодарам. Значи, ајде сега, според библиската математика, според библиската математика, да изброиме колку мине сме во оваа сала, ама пазите што ќе броите. Затоа што Затоа што девојките што не се мажени, треба да ги броите. Само мажените жени и нивните деца не треба да ги броите, ако е тука присутен главата, мажот на семејството. Значи, тука сме јас, Борче, е, почуваме од моја десна страна, Јас борче трајче, до сега колку? Дали тоа точно? Ајде одиме поред. Јас, Борче, Трајче, Данило, после? Значи, зошто ја сокровме Перса? Зошто не ја рачунеме? Зато што Данило и Перса се едно, ете го точниот одговор. Ви треба доказ за тоа од Библијата. Значи, кога веќе го, го избројавме Данило, таа што е со него едно <laughs> тело, не ја броиме посебно. да беше вечерва тука, ке го броевме ли? Немаше да го броиме, исто така. Со самото спомнување на Данило, нив не ги броиме. Тие се тука. Продолжуваме. Зоран, така? Не е трајче, Зорица е тука. Зорица. И добро прашање. Добро прашање. Добро прашање. Благодарам, Блажа добива 5 плюс вечера. Да, ова е многу паметно. Ова е многу паметно. А зорите дали ја броиме сега? Ја броиме точно. Трајче Тодевски, понатаму кого броиме? Зато што тука е сама, тука е сама зорец, не е мажот. Дама да, мажот каде? Тука, речи го, Доне не го гледаме тука. Да, Доне не е тука, затоа. Да беше Доне тука, Доне и Зорица ќе беа еден, немаше да биде двајца. Да, ама да беше, требаше да биде тука. Добре. Значи, се едно, работата е дека броиме еден од, од кај нив, не броиме двајца. Така. Бројката е битна. Сега го разбирате принципот. Го разбирате принципот. Или, или Добро. Е па добро, затоа што ние не знаеме кој све бил пристан во тоа мноштво. Значи, точно, меѓутоа од кај знаеме дека биле, биле или не биле. Значи, нас не интересира само принципот што е тука наведен. Се бројат мажите без нивните жени и деца. Не се прави Така, тоа е, принципот е тоа. Значи, ако гледаме семејство, ги броиме како еден или една. Еве, Маре спомена дека што менка е тука, кого све не броиме? Ако што менка е тука, Маре и Сузе не ги броиме. Така? Добро. Значи, Маре, по, по, по две основи Маре не ја броиме, затоа што Зоран го избројавме Така? И Менка што е тука, така. Меѓутоа, затоа што Менка е тука, суза не ја броиме. Станува тешка математиката. Добро. Добро, да, блажа тука доби 5 плюс за тоа. Во дневник е заведен. Што е поентата сега? на сето ова, значи поентата е оно што го погодивте. <laughs> Значи, кога го имате Отецот, Синот и Светиот Дух, и ако прашаме колку Бога постојат, колку богови постојат, кој е точниот одговор? Постои еден Бог. Зошто? зато што синот, штом отецот го броиме, синот не го броиме, како број 2, бедеќи синот е од отецот. Синот е од него, како што благојче е од Данил. И затоа што, кога броевме души, не ги броевме и духовите, па да го множиме 22 по, по 2 и со се телата по 3, Туку сето тоа броевме како еден. Светиот Дух не се брои. Не броиме духови. Светиот Дух е татковиот Дух. Светиот Дух е и Духот на Синот истовремено, кој што е присутен секаде, во целата Вселена. Дали беше јасно? <laughs> Постои само еден Бог, затоа што го броиме само Отецот. Оу, тоа е многу интересно прашање, а? Да. Така, тоа е многу интересно прашање. Ке го ставиме за следната сабота, нели? <laughs> Да. Нека му е фала и слава на Господа.